book twoเก้าสิบเก้าคำแสดงความเป็นเจ้าของ genitivo แมวของแฟนดิฉัน o gato da minha amiga สุนัขของแฟนดิฉัน o cão do meu namorado ของเล่นของลูกดิฉัน os brinquedos dos meus filhos นี่คือเสื้อคลุมของเพื่อนร่วมงานของดิฉัน Este é o casaco do meu colega นั่นคือรถของเพื่อนร่วมงานของดิฉัน Este é o carro da minha colega นั่นคือผลงานของเพื่อนร่วมงานของดิฉัน Este é o trabalho dos meus colegas. กระดุมของเสื้อหายไป O botão da camisa caiu. กุญแจโรงรถหายไป A chave da garagem desapareceu. คอมพิวเตอร์ของหัวหน้าเสีย O computador do chefe quebrou ใครคือพ่อแม่ของเด็กผู้หญิง Quem são os pais da moça? ดิฉันจะไปที่บ้านพ่อแม่ของเขาได้อย่างไร Como chego à casa dos seus pais? บ้านอยู่ตรงสุดถนน A casa está no fim da rua. เมืองหลวงของสวิตเซอร์แลนด์ชื่ออะไร Como se chama a capital da Suíça? หนังสือชื่ออะไร Qual é o título do livro? ลูกๆของเพื่อนบ้านชื่ออะไร Como se chamam os filhos dos vizinhos? โรงเรียนของเด็กๆปิดเทอมเมื่อไหร่ Quando são as férias da escola das crianças? คุณหมอทำงานกี่โมงถึงกี่โมง Quais são os horários de consulta do médico? เวลาทำการของพิพิธภัณฑ์คืออะไร Quais são os horários de abertura do museu?